necessas ne forgesi la Mahatmon. Ie la 2 de octobro 2019, oni memoris la cent jubileon de la nascidio de Mohandas Karamchand Gandhi, la nobla Mahatmo. Mia opinie suffice pala rememoro. En la nuntempa mondo de radicalai sintenoi, terroro, socia malegalezzo, cae climatae shangioi pro homae mistractoi alla naturo, ni devus pli attente relerni la instruoin de tiu granda homo. Li staris nec dextre, nec maldextre, li staris homece. Li lasis al ni tute novan manieron consideri la politicon. En la sanscrita lingvo, la vorto mahatmo signifas grandan animon, respectindulon. Gandhi nascidis en Hinduio, cae farigis advocato, naziisto, contra o coloniisto, en tempo ciam Brita Unio regis super Hinduio. Lia plei heroa agado estis trafa campanio por liberigo de lia lando per sen perforta resistado. Tiu movado inspiris alia in simila in movado in tra la tuta mondo por defendo de homai raitoi kai liberezzo. Lia carriero comincigis facte in Sudafrico, kie li defendis indigena in comunumoin por iliai civitanei raitoi. Poste en Hinduio li ecorganizis camparanoin, agroculturistoin, cae urbain laboristoin por protestado contra o imposto ie latero cae discriminatio. En la iaro 1930 li conducis hindoin al la fama marchado pro salo, quartcent kilometroin longa, por protesti pri imposto ie salo. Li lodges en modesta comunumo, sin vestis per traditia tunico mane texita, cae sin nutris vegetare. Plurfoie li travivis longa in fastoin, kiel spiritan practicon, cae kiel politican premfurton. Li multe batalis por pazzo inter religioi, ciam pledante por toleremo cae fratezzo. Quelcae homoi criticis lin sia tempe, considerante lin tro tolerema relate islamanoin. Precise protio, li estis pafe murdita de hinda fanatica naziisto en 1948. La 2 de octobro estas feria tago en Hinduio, ca en la tuta mondo considerata kiel tago de neperforto. La vivo de Gandhi aparte interessas nin, esperantistoin. Ne nur pro lia homarana sinteno, kiu iom similas la Zamenhofan, sed ancau pro lia conata declaro relate nian lingvon. Mi estas por sama calendaro por la tuta mondo, same kiel mi estas por sama mono por ciui popoloi, cae unu monda help lingvo kiel esperanto por ciui popoloi. La conata esperanto pioniro Edmond Priva amicigis al Gandhi cae vercis classican biografion Vivo de Gandhi, publicigitan de Eldoneio Staffetto en 1967. Curiose che en la iaro 1996 la generala assembleo de unu iginta in starigis la dexesan de novembro kiel internazian tagon de toleremo. Tiu dato celas precise memorigi la tutan homaron pri la besono contraui cia spezan mal toleremon cae antau iugion relate al religioi, sexo, economia stato cae culturo. Tio signifas che la idearo de la granda Mahatmo plu estas tutte actuala.